Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. les 11 de la nit i 32 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvinguts. Des Esports 97 nits. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.0. Amb el treball en redacció de Sala Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.0 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 de ràdio en el canal 23 de la TDT eh, i en la nostra web www.la977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit en el dia d'avui la pregunta que vos fem és penseu que amb Gary Neville corre perill la permanència en primera divisió és la pregunta que vos fem arroba esports 97 nit penseu que amb Gary Neville corre perill la permanència 31 de gener del 2016 acababa de guañar el Sporting de Gijón en Mestalla. Y el compañero de acero Jordi Gosalvez le iba a preguntar a Gary Neville al voltant de eh, el mal ambiente que ya se percibía en la grada al voltán de la segunda persona. Gary Neville, airat, al tio, con bon le iba a responder eso. Perdón, ¿me preguntas por mi puesto? El eh, valencianismo tiene una manera muy clara de decirte cuando quieren que te vayas, y hoy eso no lo he visto y eh, creo que la pregunta es eh, ridícula. No pongas esto en boca del aficionado porque creo que la afición ha estado animando desde el principio hasta el final y tu trabajo como periodista, yo lo he sido también, es representar con justicia lo que ha sucedido y lo que estás diciendo ahora, eso no representa lo que he oído yo de las eh, gargantas de 30-40 mil valencianistas. Gracias. ja que representar amb justícia el que ha ocorregut. Avui, després del 0-2, estarà era la graderia de Mestallà. Ha marcat el Celta, 34 de la segona, drama en Mestalla. El València de Col de Sens Era Mestalla, Cridan, se en que no se la a anat. Gary, vete ya, Ui, Neville, preguntad pel seu futur, donde dije digo, digo Diego. Solo puedo concentrarme en el trabajo que hay que hacer mañana en la ciudad deportiva. Lo demás son decisiones del club. Hoy en Inglaterra se publica que usted tiene decidido no continuar como técnico del, del Valencia porque aquí no está a gusto. Me gustaría saber qué credibilidad le da esta información. Gracias publica Daily Mail en el día de hoy. <laughs> no hay credibilidad, entonces. No, ni siquiera había leído el artículo. Me hablas de algo de lo que no tengo ni la menor idea. mientras a Gary Neville le fa al Daily Mail, al valencianisme no li fa ni la gracia el súbdit de su graciosa majestad Miren, esta historia ya está pasándose de castaño oscuro Torne a hacer un programa con Faun des de la port del descens, que es troba tan sols a 6 punts d'on està el València Club de Futbol. Avui ha tornat a caure. 0-2 contra el Celta. En un equip que ha arribat a tals nivells de mediocritat de la mà del seu entrenador que avui, tenint un partit per a poder-li fer mal al Celta, ha sigut incapaç de fer-li un gol. En altra circumstància, este partit jugat per el València podia haver acabat amb un o dos gols en favor de l'equip de Mestalla. Però este equip està tan sumit en la mediocritat que la mateixa és impossible. I sé que molts de vosaltres pensareu ja tornen a anar-se amb de rosetes els jugadors. No. Els jugadors són la mateixa colla d'indolents que no senten la pressió d'una propietat que està en altra festa i que habitualment no se preocupen de res del que li passa al València. Clar, si no se preocupa del que li passa al València al seu propietari, com se van a preocupar els futbolistes, que són els que s'enduen la pasta. Mireu, és molt més trist encara. Jo crec que avui, i ho dic sincerament, després d'assistir a episodis com el del Camp Nou del 7 a 0, d'assistir a episodis com el del Rayo Vallecano o com el del Getafe en Mestalla o com el del Levante en la ciutat de València d'una indolència pura, total i absoluta jo crec que en el dia d'avui no teniu motius per a estar feliços amb els futbolistes que han jugat el partit és una evidència però teniu molts més motius per a apuntar a aquells que no l'han jugat i crec que a bon entenedor poques paraules basten. Almenys a un grup d'ells. Mireu, jo he vist avui a un València que ha volgut, però que ja no pot. Jo he vist un València que és una improvisació absoluta en el seu joc. Que és tirar cap endavant el que la tinga. Danilo, Mustafi, Abdenur... El que la tinga tira cap endavant i guanya metres i s'intenta arribar a tres quarts de canxa perquè l'equip darrere no t'espera molt a dalt i t'espera a prou de la seva àrea i per això vas generant. Però este València és una improvisació absoluta. Este València és un desastre absolut. Desastre total una altra volta més. I jo ara me preguntava, vos vaig a tornar a demanar que el dia del Sevilla, crec que és el pròxim que visita el Mestalla, torneu a plenar torneu a empentar, però si ja tindreu que estar farts. Si ja tindreu que estar farts del desgavell en el qual s'ha convertit el València Club de Futbol. D'un propietari que enguany no ha aparegut per València. I torna a dir, eh? No crec que l'IM siga un tio amb males intencions al voltant del València. Però ell ha arribat a la conclusió que no és ni pla, ni projecte, ni res que se li parega. L'IM té això com un joguet. I aquest Juguet no és conscient del perill que suposa baixar a segona divisió, ni del mal que causa i que li provoca l'afició del València Club de Futbol. aquest Juguet li estat jugant amb el sentiment de cada volta més nanos que abandonen Mestalla preguntant-li als pares per què són del València. De nanos que abandonen Mestalla plorant. De futbolistes que no eixen a donar la cara. Perquè la, tota la resposta del València, i en este cas del club, és que així no parla ningú, que així no doni avui explicacions ningú, més que l'entrenador, al qual han deixat sols en la, en la sala de premsa. Quan dic sols és que no eh, ha aparegut ningú més, no hi ha hagut cap jugador ni tal. No apareix el director esportiu, no apareix la presidenta, no apareix el propietari... Clar, el director esportiu té complicat, com apareix el per a defensar a un entrenador en el que fa mesos que no creu. Però, clar, la decisió <laughs> la decisió la de prendre l'amo. Y el amo está encantado. El amo. El amo rebe una estrella de televisión internacional como el encantador de perros César Millán. Y en vez de regalarle una samarreta del Valencia, o un chandall, o un banderí, o un poste del Valencia, <coughs> li regaló unos gallumbos <coughs> de CR7. Si el teu propietari no te, te estima, com te van a tindre de mes? Así ningú dona explicacions. I per a remat està el sainet de Gary Neville amb el viatge a Anglaterra. El amago de me'n vaig però me quede. Neville se queda fins a dijous perquè en dijous sant para tot el país i ahí se diluiran les crítiques d'un entrenador que veient tot lo controlat que té el seu equip se'n va amb la selecció anglesa. És una vergonya. Com és una vergonya no tindre un president a temps total, com és una vergonya que el propietari no aparega per així, com és una vergonya que no hi ha cap, però cap d'ells, eh? cap, cap, cap, cap, cap executiu que puga prendre decisions que estiga 100% dedicat al València i que el València siga la seva prioritat. La conseqüència del que estem veient sobre el terreny de joc és la conseqüència d'una falta d'estructura. I ara queda guanyar tres partits, però no veu el calendari i no ho tinc gens clar. Sí que tinc clar una cosa. Per molt que l'equip que hagin vist avui siga fluix, que ho és, ballarien un o dos jugadors. Però almenys els que estan jugant o els que han jugat avui seran molt fluixets, molt curtets, però demostren molt més compromís que altres que o no han estat en el 11 cas de Febolí o misteriosament han tingut molèsties per a jugar este partit en l'estadi de Mestalla. Per cert, què collons fa Febolí encara vestint la samarreta del València si està zero implicat i és una evidència cada volta que vota el terreny de joc? Miren, Gary Neville és un desastre. És un entrenador que mai tenia que haver vingut al València, que tenia que estar ja fora. Esta nit, fa dos nits, fa quatre nits, fa mesos, quan el 7-0 de Barcelona però ja que distinguir entre l'urgent i l'important, hagut compte de que el propietari no va carregar-se el seu amic, a Gary Neville, ja que sentar-se entre els tres partits. I la resta, a partir de l'estiu, veurem. Però hi hauria que dir-li a Peter Lim que és lliure de tindre això, per això s'ho ha comprat, com un joguet. Però que vaig en cuidado que els joguets de pegar los backs acaben trencant-se. Cuidao. 23 i 42, 11 i 42, és moment de repassar la jornada en els infos. Gary, Betellà, Mestalla trenca a cantar contra el seu entrenador després de perdre 0-2 contra el Celta. El, el míster diu entendre-lo pero no dimitís. Solo puedo concentrarme en el trabajo que hay que hacer mañana en la ciudad deportiva. Lo demás son decisiones del club. Altra volta en el Pau, la derrota de victorias de Español Sporting y Las Palmas. A Melles, el Valencia, torna a perillar la seva permanencia. No per Neville, que no pensa en esos términos. No, Yo no pienso en esos términos. Pero la tabla, pero hay que luchar cada partido. Lo de hoy ha sido muy distinto que contra el Levante. Lo habéis visto, el esfuerzo del jueves fue un desgaste. Gary Esqueda, 3-10 en darreris la segunda incorporación a la selección inglesa en una maniobra de frenar críticas que la seva persona. Acabo de hablar con Roy Hodgson y me voy a quedar en Valencia me voy a quedar en Valencia. Creo que es lo correcto. No es lo ideal, porque antes de venir aquí yo estaba en el cuerpo técnico de la selección inglesa. Era segundo, con 60 millones de personas que sigue esa selección, pero hay dos o tres millones aquí en Valencia que merecen mi tiempo. Así que me iré el, eh, jueves, pero voy a quedarme aquí tres días frenada en sec, el llevan cau 2 a 1 en Riazor y torna a pegar un pase enrere per a la permanencia. Ruby diu que caurà qui baix els braços esos no van a ser ells. Pero estamos muy metidos en la competición y ahora estamos, como tú dices, pues eh, fastidiados porque yo creo que nos habíamos merecido ese punto. Pero bueno, eh, aquí al final el que se venga abajo psicológicamente eh, acabará antes en segunda división y nosotros no vamos a ser sorpresa mayúscula y victoria de y 62-68 en la foteta Mundolén partit en el joc de, valencia básquet Pedro Martínez diu que els ha pasado factura ansiedad. Hemos jugado con un poquito de, ansiedad en algunas acciones de ataque, buscando eh, más acciones individuales, pues porque bueno, porque los jugadores con muy buena mentalidad, pero seguramente pues no de la forma ideal. Les 11 de la nit i 45 minutos, Vos recorde arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, és el nostre Twitter. I la nostra pregunta del dia d'avui, penseu que amb Gary Neville corre per ell la permanència en primera divisió? 11 45, una pausa per a la publicitat i entrem en el drama. 0-2 ha guanyat avui el Celta en Mestalla, el València torna a assomar-se a l'abisme. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Tranquilo tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 i 47, torna a fer un programa desde la por, desde la preocupación. de veure un València com se va fonant i com així ningú pren cap decisió. El problema està en l'herba per una mala plantilla, en la banqueta per un desastre que vingué del Regne Unit i en el club perquè no n'hi ha govern. Un propietari a 12.000 quilòmetres de distància que mira el que passa amb el seu joguet una presidenta que està a tots els negocis del que diu l'amo, que per això és, eh, en este cas, assalariada de l'amo, i un València que, mentretant, no té ningú que baixi ese vestidor, que aprete als futbolistes i que els diga el que s'estan jugant. No crec ni tan sols que l'entrenador sàpiga el que s'està jugant. El que és un descens a segona el que és la desvinculació, la desafecció d'una afició sobre el seu equip. A la València és cert que li fa falta 3 partits per a no baixar. I ne resten encara 9. Però d'on va treure el, part, el València estos nou punts? És que no els veig. És que m'agradaria dir-vos el contrari. Però és que sí, qualsevol que vinga ja toca la cara, eh? El Celta, el Atlético, Vull dir, així qualsevol que vinga a l'Aleti Bilbao són tres derrotes consecutives en Mestalla, eh? Un camp en el qual l'any passat no va guanyar ningú. I l'equip cada volta pitjor. I cada volta cauen més jugadors. Bueno, cauen. Alguns cauen i altres podríem dir que no forcen el que haurien de forçar. Ja està bé amb aquesta història, eh? Vull dir, si tots entenem que l'enfado i la desafecció és la resposta, està molt bé. Però jo crec que no, eh? Jo crec que avui se li ha fet un flaco favor i sé que no puc demanar res abandonant el camp i deixant la protesta en res. A la fi la protesta ha sigut molt descafeinada. Mm, jo crec que així n'hi ha que atronar, eh? Igual que s'ha atronat per a que vinguera IM, s'ha de tornar per a que l'imprenga decisions. La preocupació de l'IME és regalar-li uns gallumbos de CR7 a César Millán. Mentre té l'equip afonant-se. Mentre té el seu amiguet en la banqueta signant els pitjors números de la història del València. Els números de Gary Neville, els números de Gary Neville, 14 punts de 48, eh? 14 de 48. No arriba ni a un terç dels punts que ha disputat. I, per cert, Gary Neville, si dugueres a un tècnic per a fer-te entendre, m'agradaria saber per què en la majoria de partits el tires la primera part a la llotja. Parla de Paco i estaran. I el dia de llevant, per exemple, com no hi havia llocs per a tots, decidixes que l'únic tècnic que no, que no se sent en la banqueta d'Oriols siga Paco estarán. ¿Desconfíes de Paco estarán, Gary Neville? Perquè no és normal que el futbolista que ha de parlar directament amb el jugador, l'entrenador que ha de parlar directament amb els futbolistes siga el que desaparega de la banqueta. Miren, el València té que agarrar als a als que han jugat avui, i alguno més i a més tots intentar traure el carro del fang. No esperem res dels consagrats. Jo dic clarament. No esperem res del Salves, Parejo, Barragán, dels consagrats dic, és que ja tenen la milifeta. De Fegurigui no va continuar, de la majoria dels demendes que saben que en una telefonada estan fora d'ací, jovenets i gent que creguen això. Perquè la resta es dona igual. Clar, si li dona igual al propietari, si li dona igual al club, perquè així el club sempre és la callada por resposta, si el futbolista veu que va el que fa 14 i demà, demà no, demà descansen, que ho han fet també, que demà es donen descans entrenen dimarts, dimecres i dijous per a que justifiqui Neville que no se'n va. Que és una altra. Si el futbolista veu que val que fa 14, que ha aconseguit els últims 14 punts de 48, que t'ha eliminat l'Atleti Bilbao de l'Europa League, que el Barça t'ha clavat 7 en la Copa, que així t'ha guanyat l'Sporting, t'ha tocat la cara al Celta i t'han passat per damunt de l'Atlético de Madrid, y el de Bilbao i el, futbol, i el futbolista veu que així no passa res, que el propietari no es presenta en València i posa firmes a més d'un, que la presidenta no es planta en el vestidor i posa firmes a més d'un, o que el director tècnic, que encara no sabem si va tindre les mans lliures per a fer l'equip l'any que ve, esperem que en primera, no entra en aquest vestidor i en cada o 4 o 5 Y que el entrenador continúa en el seu de treball Y no feliz en anar en el seu de treball Se va la la inglesa En cara que ho a el futbolista qué va a pensar? el futbolista que s'endú quilo weight Dos, dos 2, 2,2 Y está ahí mirando y digo pues si es que manes no se preocupen me vas a preocupar yo que en que veía vuele veurem Això és la realitat. Si el futbolista veu que en unes imatges que peguen la volta al món perquè va ser el ridícul dels ridículs n'hi ha dos futbolistes descollonant-se literalment del seu entrenador i no són expedientats ni... Pre... No, així no passa res. Ja sí que de volta més jugadors van caiguent amb molèsties musculars. Ja sí que de volta ja més... Ja veurem quants jugadors se pugen a l'avió de les Palmes el avió que en dues setmanes viatjarà a Las Palmas, on el València se juga la vida, ja veurem quins futbolistes se pugen a aquest avió. Esta plantilla està per a derribar i fer-la sencera. No va. Però, clar, li van a deixar a Suso. Suso està ben a chance. Ja sabeu, li contaven els companys de Super i de Levante, en informació que Començàvem a cuinar així a 97.7 Ràdio, el que passa és que aquest dia no hi havia eh, programa, Suso a Madrid en l'Aijun, després Vicente a Madrid en una teave, la secretària tècnica comença a manejar-se. Però per a què? <coughs> en el club preguntes i te diuen, home, pensem que este tío, referència a Neville, no va continuar, però tampoc ho tenen clar. Perquè el joguet el maneja a 12.000 de distància sense tindre ni la mar repajolera idea del mal que estan fent. Perquè estan fent molt de mal. Estan desgastant molt el valencianisme. Repetim. Ser valencianista no és callar. Ser valencianista no és pintar-ho tot de color de rosa i enarbolar una bandera, jo més que ningú, jo més que ningú. Don diria un pare en pau descanse, bufes de pato. Ser valencianista és dir que el club està sumit en un desgovern. Algú me pot explicar l'ajudant dice que té Peter Draper en Barcelona que ha fet per el València? Un tio que s'ha establit una emissora, una, perdó, una, una oficina en Barcelona per a treballar des de Barcelona al màrqueting i el València està rebent 1,6 d'Adidas, que és una punyetera misèria i no té patrocinador més que dos voltes tacar en la samarreta per al partit d'Europa League? El club és un desgovern i com a conseqüència d'aquest desgovern i algú interpretarà Colló, com estàs pegant nosaltres? Sí, no, no ja m'agradaria a mi que els que estan en València que saben el que és el València els deixaren treballar però el problema Es que es directius que tienen la posibilidad de prender decisiones, pero Valencia Valencia usó són a parcial y les decisiones les pren un amo. Estos son los peris de que te compra un senyor. T'ha estabilidad económica econòmica tota, s'ha deixat kilos. A Eso es impepinable, agrade o no agrade. Cuando jo dia això la temporada pasada, me dien que yo era de límite de Salvo. Y des de Salvo anaven a menjar l'orella y a hacerle la pilota dir que, digan que yo era antisalvo porque no lo posaba en un altar. Y yo a la fi, pero veo mal, lo que me quedo, lo que no me quede, vas a ser yo y vas a decir el que yo pensé Y el problema del València es un problema de desgobierno, en lo global, en lo puntual, baixant a la lleta xicoteta i tenint en compte el que ve per davant, el problema del València esportiu es diu, bàsicament, Gary Neville. I a partir d'ahir, algú té que baixar ahir i pegar 5 o 6 arres a la plantilla. Que ja passa de tot, eh? Esta plantilla ja, pf, igual le té 8 que 80. Li la bufa. jo no sé què ha de fer ja més Feulí per deixar de tindre minuts en el València perquè se li ve una falta de tot d'implicació, de ganes, de voler cada volta que és al terreny de joc jo no sé com l'entrenador l'entrenador cada volta que alinea un minut Feulí està quedant desacreditat davant de la seva plantilla però clar, està ja tan desacreditat l'entrenador l'entrenador que té els anys ous, o collons, que ja són quasi les 12, de dir, no, he parlat amb Hodgson i me quedé tres dies més. Clar, amic, te'n vas dir Chou que separa el país per a que siga menor el soroll de les que te van a caure per deixar al València i anar-te a la selecció anglesa. Avui te creus que són bobos. Perquè ara diré una cosa. Per exemple, Cancelo que s'ha tocat, o Enzo que s'ha tocat. No sé jo si van a les seves seleccions. Alves, que està tocat. Algú li pot dir ara no te'n vagis a la selecció i recupera't així? Què li va dir? El entrenador que té un billet per anar a Londres? Veieu com és tot un desgovern? I d'aquells polvos estos lodos. O el València canvia radicalment o la cosa va estar molt complicada. En el futur i en el present més immediat. Perquè falten tres partits per a la permanència i jo ara mateix mira el calendari i no els treia per cap puesto. En fi, ara després continuarem. Sala Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal? Buenas. Bueno, tu eh, te'n vas tres dies a Londres o te quedes així també? Jo me'n vaig a Nova York. Tu te'n vas a Nova York. Sí. Bé, eh, per això diu, per què no heu preguntat en roda de premsa? Habeu fet com tots, res. És que les rodes de premsa te deixen una pregunta per mitjà de comunicació i no hi ha possibilitat de rèplica. És una, és una pregunta. Ho dic per a José, que ens envia un tuit, eh, uno no agarra el micro quan li do... Primer, li tenen que donar. Generalment el donen, és cert. Igual dic una cosa que una altra. Però te donen la possibilitat de fer una, una pregunta, eh? Una. I ja està, i s'ha acabat. I a més, què li anem a preguntar? A Gary Neville per Peter Lim? sé que... En fi, Salva, pues la cosa se posa una altra volta complicada per la València, eh? Bueno, jo crec que ja ho va deixar ben clar en la teva exposició, Manolo, però farem una reflexió l'altre dia quan va concloure el partit de l'Europa uh -huh. League i ja vàrem dir que a misa eliminació el València eh, donava per tancada la, la temporada i que a partir d'ahir pues, eh, anaven a començar a eixir diferents misèries des del vestidor que bueno, pues, donar-li temps i donar-li minuts per a que comencen a, a aparèixer i que determinats futbolistes de la, de la plantilla pues, ja tenien clara que la seva temporada que la seva aventura d'enguany de, havia eh, finalitzat. A partir d'ahir també van comentar que era el moment en el que pues, eh, havia d'aparèixer Suso García Pitarc si eh, té autonomia suficient com per a Algú aparèixer... sap si Suso té autonomia per a, per a fer el que ha de fer? Pues jo crec que per a determinar futbolistes sí, però per al tècnic eh, i per a altres determinar futbolistes eh, no. Però és moment per a que algú eh, se faça càrrec de la, de la plantilla i comenci a fer eh, neteja i comenci a reestructurar-la per a la pròxima eh, temporada. Uh mhm. -huh és cert que el calendari és fotut, que el València encara no té garantida la permanència. Jo, Manolo, veig equips eh, pitjor classificats, afortunadament, i amb menys possibilitat de reacció com per a que el València tinga problemes per a salvar la categoria, però és cert que té que començar a salvar per a, per a garantir-se primer la permanència, però és moment de que ja algú, siga Lim, siga Mendes, siga Suso, mete igual, eh, comence ja a reestructurar i a planificar la pròxima temporada, perquè aquesta temporada... I apareix i a donar explicacions. Perquè aquesta temporada ja ha sigut un, està finalitzada i esta temporada ja ha sigut un, un fracàs. El València ha fracassat estrepitosament des que va arrencar la temporada. El València des del primer dia en el que cau a les primeres de canvi en el, club, en el grup més feble de la Lliga de, de Campions ja comet el primer fracàs de la temporada, no passar de la fase de grups en la Lliga de, de Campions. El València en el moment s'acosta a les zones del descens de la, de la categoria, <clears throat> ja fracassa perquè amb la inversió milionària de 142-145 milions d'euros en fitxatges, este club no té per què estar en la situació classificatòria en la que en la que mm, es troba. El València cau eliminat, també només passa una ronda i en la següent cau eliminat en l'Europa League. Vull dir, acumula un altre fracàs. El València encara no té garantida la permanència i s'està plantejant, molta gent té por a que perga la categoria. Vull dir, altre fracàs. El València no ha deixat de fracassar des que va arrencar la temporada. Per tant, aquesta temporada és un fracàs total, absolut, i algú ha de començar ja a planificar la pròxima temporada per a tractar de canviar les les coses. Manolo. ara si te sembla podem escoltar testimonis, podem repassar el més destacat del que ha dit Neville en roda de premsa. El discurs de Neville en roda de premsa tampoc té massa... Tremendo. Tampoc té massa defensa. Manolo. Anem a sentir-lo. A... Anem a escoltar la primera eh, reflexió, després eh, recuperarem part del seu argumentari respecte al càntic de del Gary Betellà, dimissió, etc. però preguntat sobre la possibilitat de dimitir, s'ha referit al partit d'avui i s'ha agarrat a una sèrie d'excuses de mal pagador. Que son terribles, Manolo, terribles. ¿Su postura piensa en, la división? No, creo que tenemos que centrarnos en los próximos partidos de la temporada. Reconozco que la situación no es buena, que los resultados no han sido suficientemente buenos. El aficionado está frustrado, yo también. No es momento de excusas, pero hoy se nos han puesto muchas cosas en contra. Si uno Piensa que hemos pedido a Barragán, Parejo, Alves, Siqueira, Santos y Gallá, seis jugadores en 24 horas. Algo que es muy desgraciado. Hemos terminado con solo 10 hombres en el terreno de juego. Utiliza como argumentari, digo que no son excuses, pero utiliza como excusas la ausencia de futbolistas como Barragán, o a Santos. A part de que disculpa a Parejo i a, i a Alves, però que avui en dia un tècnic s'aferre a Barragán i a Santos. A Barragán i a Santos per a explicar lo que avui ha ocorregut davant el Celta de Vigo quan Bezo, improvisat lateral dretà, li ha pegat un repàs defensiu al Barragán d'esta temporada, pues algo que no que francament no, no ho entenc. O aferrar-te a un central tan irregular. No, L'altre dia, dia va marcar de cap, però bueno, aferrar-te a Derlan Santos ara o a Alves, uh mhm. -huh. que probablement s'ha tirat del barco, probablement. Bueno, pues eh, me sembla per això. Excuses de mal pagador, com es diuen en València. Bueno, Gary Neville, més dins del seu argumentari d'avui, en roda de premsa, valorant lo que ha corregut a Mestalla. No, los resultados no han sido suficientemente buenos. Creo que he sido clarísimo, pero ahora estoy concentrado en los partidos que tenemos por delante. Hasta final de la temporada me ficharon por cinco meses y acepté el enorme desafío que representaba y yo considero que los resultados no han sido para nada ni de cerca lo que esperaba. No son suficientemente buenos y quiero centrarme en eh, exactamente cómo están las cosas hoy. Los resultados no han sido suficientemente buenos. No, Has no. dit que ha sumat 14... De 48. Y diu que los resultados no han sido suficientemente buenos. Mm. Neville també de explicar els canvis. El de Rodrigo y després el de Alcácer. Circumstància, el canvi d'Alcácer que ha provocat que toda la grada se le tirara a damunt ...y que comenzara a cantar yo del Gary Betella. Queríamos a un jugador diestro y Rodrigo es zurdo y entonces se, va hacia adentro y queríamos a, a, alguien que pudiese seguir por la banda. No tenía nada que ver con el rendimiento de Rodrigo. Creo que ha luchado y ha ido bien. Lo ha hecho bien. En cuanto al cambio de Negredo, creo dos cosas. Por un lado, si hubiese quitado a Santi Mina o a André Gómez, el aficionado hubiese estado contento. No, hay que tomar una decisión. Y en segundo lugar, queríamos mantener el mismo sistema. En lugar de dos eh, nueve puros, queríamos tener a, Santi ahí porque era la mejor manera y, y ha sido algo en lo que todos estábamos de acuerdo en el banquillo. que diga que no mira el rendiment per a fer els canvis de París, gravíssim. Però gravíssim. I després diu, l'afició no va estar contenta si, quitaren, si llevaven a Santimina? Doncs pues mira, probablement l'afició estaria contenta si te llevaren a tu. I és la realitat. Digues, Salva, perdona. Se li ha preguntat si té por pel descens de categoria. No, I'm not, I'm not. Yo no pienso en esos términos. Pero la tabla y que, estábamos a, tres eh, puntos del noveno. No sé si me equivoco, ¿eh? corregidme, porque los resultados van eh, cambiando conforme pasa la jornada, pero la semana pasada podíamos haber acabado octavos. Pero hay que luchar cada partido. Lo de hoy ha sido muy distinto que contra el Levante. Lo habéis visto, el esfuerzo del jueves fue un desgaste y durante 75 minutos hoy, hasta que nos han marcado gol, hasta que hemos perdido a Gallá y nos hemos quedado con un hombre menos, que ha sido ya un desastre, pero no ha sido falta de esfuerzo, han sido las circunstancias con un hombre menos. Es que no voy a sentirlo. Eh, explica la tonta esta café de Enda tres 10, el misache a... <laughs> ¿Lo de Hodgson? Explica, explica. Ah, que no escoltemos. Sí, sí, explica, explico y tema. Ah, no, pues no a contarlo. Venga. Acabo de hablar con Roy Hodgson y me voy a quedar en Valencia me voy a quedar en Valencia. Creo que es lo correcto, no es lo ideal, porque antes de venir aquí yo estaba en el cuerpo técnico de la selección inglesa. Era segundo, con 60 millones de personas que sigue esa selección, pero hay dos o tres millones aquí en Valencia que merecen mi tiempo. Así que me iré el, eh, jueves, pero voy a quedarme aquí tres días. Tenemos partidos importantes con Inglaterra, pero también hay partidos fundamentales aquí el Valencia Club de Fútbol. Yo quiero a este club, quiero esta ciudad, quiero darlo todo. Esto es lo que merece la ciudad, es lo que exijo a los jugadores cada minuto, cada día. Y pues claro, es el que yo vaya tarde con la selección, estarán decepcionados en la selección inglesa porque tienen que preparar partidos importantes. Pero bueno, me voy a quedar esta semana y miré el jueves por la tarde para unirme a la selección y los jugadores tienen libre viernes, sábado y domingo, así que creo que solamente voy a estar fuera durante una sesión y media, algo que considero aceptable, pero voy a quedarme aquí tres sesiones más, es lo correcto. Està molt fotut en Anglaterra perquè endarrereix eh, tres dies la seva incorporació <coughs> Gary Neville, crec que demà a les 10 del matí en, en el 10 de Downing Street hi ha una roda de premsa del primer ministre britànic per a eh, donar la seva visió sobre el retardament de Gary Neville i la seva incorporació a la selecció O sigui, el tio diu, en dos collons i un palet, eh, <laughs> que, que, que vos tinc que estima, eh? Que canvié do, dos milions potencials de seguidors per 60 que tenen altres, eh? Cuidado, ojo, eh? Que a mi este club me importa. Ojo, que jo... Eh, a pegas un colpe en el pit. Jo... Valencianista des de la cuna. Quin desastre. Quin desastre, de veritat. Quina pena. Quina pena me dona tot això. Quina por me dona tot això. Però, en fi. pues demà, descans, perquè els senyors ho van fer molt bé. Demà i dimarts pel matí descans. L'equip sí. torna a treballar dimarts de vesprada a les 6, treballarà dimecres pel matí, dixos pel matí. Divendres, dissabte, diumenge tenen festa. Sí, pues esa és es la història. Com deia, el que se vulgui creure lo dels de tres dies d'endarreriment, bé, però és una maniobra clara de que el dijous tot el món en este país se'n va de vacances i per tant el soroll per al que este senyor se'n va a la seva selecció eh, serà molt menor a la fi quedar mal així, quedar mal allà perquè Gary Neville és un desastre si fora una persona normal si Gary Neville fora una persona normal ell mateix se donaria compte del paperot que està fent i pegaria a casa però així ningú perdona ni un, així tots li trauen pasta al València, tots li trauen pasta a Peter Lim, i així tot el món, en, en ser amic del propietari, ho té ben muntat per a viure de categoria, mentre el València s'afona, agrade o no agrade. Com deia, això no és agarrar una bandera i agitar-la i enarbolar-la i dir jo sóc més valencianista. Jo no li vaig a donar a ningú dels que m'escolta lliçons de valencianisme. Però crec que no condueix a res ocultar la realitat de que avui hi ha nanos que han del camp preguntant-li a son pare i ja van varios partits que per què són del València i n'hi ha nanos que se n'han anat plorant de Mestalla. Si pensen que per dir això som antivalencianistes, allà cadascun però jo crec que és molt més valència que està dir les coses que estan passant, a veure si això ajuda a canviar, que callar-les. És almenys la nostra manera de fer les coses. Tranquil la informació del València, se la tranquil·lament, ara després la reprendrem en temps de tertúlia, ara eh, una miqueta més de temps també per a repassar ahir també Drota del Llevant, que torna a pegar un pas enrere en la seva eh, carrera per la permanència. Sí, derrota del Levanta a Riazor, eh, marcaba primero el Deportivo de La Coruña, posteriormente amb un gran gol igualava Rossi i a última hora, en una mala acció, altra volta desafortunadíssima de Diego Mariño, que encaixó un gol en pròpia porta, el Deportivo s'emporta la, la victòria. Era fonamental, després de derrotar al València Manolo, pues, haver sigut eh, capaç el llevant d'haver sumat a, a Riazor, fins i tot mm, el punt que va estar fregant fins el tram final del, del partit, era bo, era positiu, però a la fi, a mi se gol en pròpia porta de Diego Mariño, el llevant esportiva, se li va escapar un punt molt valuós. La zona de Cuers, avui en dia, Manolo, pues, eh, és per al Getafe amb 28, Sporting de Gijón 27 i Llevant Unió Esportiva amb 24. Marca la ratlla entre el descens i la permanència també amb 28 punts el Granada i el Rayo Vallecano i el Llevant continua estant a partit eh, i mig de la salvació però passen les jornades i és incapaç de sumar dos victòries eh, consecutives la formació de Rubi pròxim compromís del Llevant Unió Esportiva jugarà a casa en la tornada de la Lliga davant l'Sporting de Gijón Manolo en un duel directíssim Gijón 27 Llevant 24 será el duelo en el Ciutat de Valencia en la tornada de la Lliga. Rubi ir se refería De esta forma al partido que el seu equip o al punt que el seu equip se a escapar Al en Riazor. Ha salido intenso, nos ha hecho pasar unos 10-15 primeros minutos muy malos, luego nos hemos rehecho, hemos empezado a ser nosotros los que teníamos el balón y al Depor le costaba robárnoslos Creo que a nivel de ocasiones, pues muy poca cosa. La primera parte, tanto algún tiro de Luis Alberto y el gol, y nosotros la de Morales, que se la ha ido fuera. Es decir, una primera parte muy igualada, encajando al final también de la primera parte cuando ya nos veíamos con el empate como mínimo. Luego hemos salido muy bien, yo creo que la segunda parte hemos salido muy bien, no no nos hemos venido abajo por el gol hemos conseguido empatar y lo cierto es que el arreón final del Deport, eh, el arreón de los últimos 15, 20 minutos ha sido el Deport quien ha apretado mucho, pero yo tampoco estaba, sufres, porque en cualquier jugada puede venir un gol, pero tampoco veía claro que el Depor iba a conseguir el gol. Sí que a nosotros nos estaba faltando fuelle al final de partido para llegar al área de, nuestro rival. se quedaba sin fuelle, el seu equip va a hacer eh, canvis. Esta la explicación que donava Rubi a ese canvis que iba a hacer a Riazor. Yo creo que fue un poco sí, pero fíjate que los cambios al final es punta por punta, no hemos sacado un centrocampista para, guardar el resultado, quiero decir, las señales que hemos dado desde el banquillo era de ir a por el partido. Lo que pasa que hay algunas ciertas situaciones eh, que yo creo que nos falta ahí un pelín de calidad, pues en jugadas que estamos a punto de llegar al área y siempre se nos queda atrás o siempre el pase no acaba de entrar, nos está faltando ahí ese pelín, pero repito, los mensajes eran de ir a por el partido, pero también es cierto que lo normal era que el Depor al final eh, fuera con todo y así ha sido y, bueno, no lo hemos conseguido aguantar mm, y creo que es una pena porque, repito, para ser un partido como forastero creo que hemos incomodado a nuestro rival, Hemos quizás tenido alguna ocasión menos que nuestro rival, pero tampoco muchas. Bueno, pues eh, Rubi, tanque en argumentar y a ir post eh, duel a Riazor, pues, de esta forma de la situación clasificatoria del su equipo Sin duda, está claro, eh, estamos a cuatro puntos. Hace dos semanas estábamos a seis. Y bueno, y yo creo que el equipo pues dejando unas sensaciones de que está implicado, de que trabaja todo el mundo, de que a ratos lo intenta y a ratos no puede porque los rivales también juegan, pero estamos muy metidos en la competición y ahora estamos, como tú dices, pues eh, fastidiados porque yo creo que nos habíamos merecido ese punto, pero bueno, eh, aquí al final el que se venga abajo psicológicamente eh, acabará antes en segunda división y nosotros no vamos a ser. El pròxim partit en eh, ciutat és contra l'Sporting. Sí, sí, directe. duel directíssim, Manolo, efectivament. Bueno, pues sí, haurà que veure si arriba València... Eh, perdó, eh, llevant una esportiva eh, en millor eh, disposició, sobretot Salva, després de, del paró, i com el mateix eh, Rubi ha dit, eh, es vendrà bé, si hagueren guanyat es vendria pitjor, però com no ha guanyat, pues, per a refer-se de cara al partit contra l'Sporting. Sí, és el la Lliga para Manolo i evidentment hi ha equips que els anirà eh, pitjor, altres eh, millor, però han de acostumarse o resignarse perquè la Lliga el proper cap de setmana pues, eh, para, no hi ha competició. Perfecte, doncs anem a fer una pausa per a la publicitat. Eh, perdó, no, abans de la pausa el que anem a fer és parlar de bàsquet. Tampoc ha sigut un, un bon matí per a València Bàsquet, que avui ha palmat 62-68 contra Estudiantes. Juanma Romero, bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Derrota absolutament inesperada davant d'Estudiantes. De Sí, perquè València Bàsquet jugava a casa, perquè semblava que havia trobat de nou la, la línia positiva en tres eh, victòries eh, consecutives i sobretot perquè jugava davant d'un rival d'estudiantes que arribava com a penúltim, a soles amb cinc victòries i tot eh, presagiava no? el que podia ser una, una vesprada pues, eh, afable per al València Bàsquet, però ni molt menys ha sigut així, i avui el València Bàsquet que ha fet un partit molt dolent i al final l'ha costat i s'ha derrotat davant d'un estudiantes que justament avui s'han portat la victòria de la, de la Fonteta. Eh, per què? Què és el que ha corregut? Avui l'equip no ha estat bé, no ha estat bé cap jugador. Aquí po podem eh, ficar l'excepció en Romain Sato, que potser ja sigut el millor jugador de, del partit. A més, s'ha lesionat en, en l'última jugada que, que ha participat amb un esquins de, de turmell, però la resta no ha estat. No? Avui la direcció ha estat molt fluixa, en Guillem Vives i Antoine Diol, que han sigut sobrepassats per Jaime Fernández, per Javi Salgado i per l'argentí la, la Provitola. Després eh, l'encert exterior tampoc estat avui bé, amb un 26% en triples. I en el joc interior, pues, eh, avui no hem vist el Hamilton que estem acostumats, tampoc ha estat bé Lux Sigma, no ha hagut tampoc eh, en aquest cas reacció amb jugadors amb un rol més secundari com John Surna o com l'altre dia Jordi Trias, i si a això afegís és pues, que l'estudiant avui ha pogut fer el seu millor partit de la temporada amb Nacho Martín, amb Simpson, eh, guanyant eh, un bon encontre, pues, eh, s'afegís eh, el fet que el València Bàsquet pues, eh, no hagi pogut evitar una derrota i, a més, en un marcador on ha estat pràcticament els 40 minuts darrere, a soles una jugada de Lucic en el tercer quart ficava el València Bàsquet per davant, a soles per un punt, apenas ha durat 15 segons l'avantatge de, del València Bàsquet, la qual cosa mostra que avui l'estudiantes ha controlat el tempo i ha sigut superior a en tots els aspectes a un València Bàsquet que després ja ha intentat una remuntada que a la fi ha sigut impossible, desquiciat també per la seva impotència avui de poder eh, donar la volta al partit i també amb un Pedro Martínez que eh, també s'ha portat una xiulada feble, és cert, sobretot una situació del partit on el València Bàsquet eh, anava perdent de 1, eh, l'estudiant ha agafat una ratxa que l'han portat a anar-se'n de 9 punts i, i se demanava temps molt no? per part de la grada per tal de frenar un poc aquesta reacció de l'equip madrileny. Pedro Martínez ha optat per demanar-lo, però jo crec que un poc tard i ha sigut un poc la imatge també de, del partit, no? i impotència també des de la grada de veure que no n'hi havia ni solucions en la canxa ni tampoc de la banqueta. Bueno, pues eh, anem a sentir l'entrenador de València Bàsquet, que, que, quines explicacions ha donat després de l'encontre d'avui davant d'estudiantes? Pues sobretot parlava precisament d'aquesta ansietat no? que avui ha tingut l'equip i del fet que cadascú al final estava intentant fer la, la guerra pel seu compte per tal d'intentar evitar lo inevitable, que avui era a la fi eh, perdre el partit. Que hemos, en algún momento hemos querido hacer, sobre todo en ataque, un poco la guerra cada uno por, por nuestro lado, ¿no? que te digo, lo, digo como, como una crítica porque, porque eso también demuestra personalidad por parte de los jugadores, ¿no? pero mm, eh, hubiera sido mejor pues que hubiéramos estado un poquito más eh, sólidos en, en, nuestro juego ofensivo como equipo y bueno, y luego al final pues también es un juego de acierto, ¿no? i també Pedro Martínez, que parlava, això sí, de la tranquil·litat, eh, que esta derrota, pues bé, s'ha fet mal, però que n'hi ha que tindre tranquil·litat, calma, i sobretot tenint en compte, i l'ha remarcat, el fet de que avui l'equip ha jugat amb tres absències importants, com són Van Rosson, Dublevich i també la de Fernando Sanemeterio. Creo que hay algún atenuante, y que ya veremos cuánto tiempo dura. Y, bueno, pues mm, ni estar muy contentos cuando hemos sacado partidos eh, que yo creo que tienen un cierto mérito últimamente, ni eso significa que porque saques esos partidos esto ya es una maravilla, ni ahora hay que caer en el desespero, ¿no? Hay que intentar pues estar equilibrado y que las derrotas o las victorias no nos condicionen demasiado en nuestro día a día. Derrota inesperada. ¿Alguna cosa me Romero? pues eh, dir que el València Basque avui ha perdut el lideratge, eh, és veres que lo estava ara compartint amb el Barça, però per primera vegada en aquesta temporada té un equip, que és el Barça, que suma un triomf més, eh, que avui ha guanyat a Lucan Murcia en una jornada, això sí, botxa no? en la Lliga CB, perquè a soles el Barça ha sigut l'únic equip dels sis primers que, que ha aconseguit guanyar, a la qual cosa la derrota avui ha sigut mala, però per lo menys els equips de darrere, com són Madrid i Bascònia, no li han retallat eh, cap diferència. Com te deia abans, demà proves a Romain Sato per un skins de turmell. S'espera que no siga gens greu, n'hi haurà que esperar, sobretot en una setmana, on s'espera recuperar per al partit del pròxim diumenge al càntabre Fernando Sanemeterio i s'espera també el retorn de Bojan Dublevich. Gràcies, Juanma. Adeu, bona nit. 12.22, i 22, avui menys temps, però ja entrem en la tertúlia, en el debat i l'anàlisi així a Esports, en 90 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. Ha marcat el Celta, 34 de la segona, drama en Mestalla. El València de Col de descens estaba claro que era o en el día de la Leti Bilbao mm, o en el día següent, Pero estaba en ambiente Y cada paró es Gary ya, eh? ahora, ¿eh? ahora, ahora. mira, mira, mira, mira. mira. Peter, vete ya, ¿eh? davant està la bancada de Gary Gaucom. Pues això en tinc avui en Mestalla. Una més, un problema més, un desastre més en el València de Futbol que avui ha perdut 0-2 i que s'acosta cap a la zona de descens. Està per així, continua per així va Folgado de la primera part informativa. <clears throat> Folgado, ¿Alguna cosa, alguna novetat que estás ahí tiro de mòbil? No, estava repasando el calendari, però bueno, de Maya parlarem del... Anem a de, calendari. del calendari, del Maya i de l'Azteca, si fa falta. Des de Barcelona se incorpora el compañero redactor en cada de primera línia, Paco Gisbert. Hola, Paco, què tal? Bé, eh? bueno, més o menys, aquí <laughs> estem. Bueno, més o menys. <laughs> Bueno, el panorama és terrible. La veritat és que el veiem, el veiem vindre, però, però de sobte ens hem trobat que estem a 6 punts del descens i, com dieu, eh, tots els partits que queden, jo no veig... veig és que veus jugar a l'Eibar, veus jugar al Getafe, veus jugar a altres equips i dius, juguem molt, molt millor que el València. Uh mhm. -huh i això és el problema, això és el gran problema, que els sis punts que ens falten no sé d'on els trauran, la veritat. Eh, per això, pues recorde, arroba esports 90 sentit per a la pregunta. Penseu que amb Gary Neville perilla la permanència? És la pregunta que estem fent-vos en el dia d'avui. Penseu que amb Gary Neville perilla la permanència? A les 12 i mitja llegirem alguns eh, missatges dels moltíssims que han arribat. Eh, jo estava fent-me una altra pregunta si el València vol un altre projecte amb un altre entrenador nova temporada que ve, que està per vindre, si se carregara Neville, que jo no crec que se'l carregara, ha de ser algun dels que està ara amb Neville o Boro el que se faci càrrec, perquè no ha vindre cap entrenador per 8 partits. Per tant, la gent que tinga molta esperança en que Neville pugui anar fora, que no esperen que vingui un entrenador de campanetes a resoldre això, eh? Excepte que li donen això i passa el que passa ja la temporada vinent. A <clears throat> veure, Manolo, jo he vist a Neville en roda de premsa, Manolo, eh, sí. i Neville està molt tranquil. O sea, Neville va aguantar hasta que acabe la, la temporada. Uh mhm. -huh. No li pegues voltes. Pròxima campanya... No, no, pues, jo, jo, jo en principi també pense ja, que... Ja veurem, no, però... Estava dient, però per no a la gent que pense... Si m'ha sentit al principi dit. Per a la gent que pense que... Uh mhm. -huh. Que tinga clar això. Vull dir, jo també pense en un principi que Neville aguanta, passa el que passe. A més, és que, vull dir i sa falsa modestia de Gary Neville que amaga una arrogància absoluta eh, eh, de... Bueno, el complex de la insularitat britànica que tots sabem el que és eh, som, eh, som, el, som els fills de l'imperi britànic eh, i avui està pot dir Gary Neville no seria la meitat de gallet en la, rada de, en la sala de premsa de Mestallà que ho seria en la sala de premsa d'Old Trafford perquè el matarien i el problema a hores d'ara, com deia, la situació, vull dir, el mal és profund. Però el primer mal és el de treure com a mínim dos partits, Paco, si és possible tres millor que dos, i ara mateix, amb, amb, esto, amb esta plantilla i amb este entrenador, uno se ho, pensa, se ho repensa molt d'on poden eixir, eh? Sí, sí, sí, la veritat és que jo també ho pense. O sigui, miro el calendari i dic, <laughs> és que, no sé, bueno, eh, és es que pensa que l'únic equip que li han guanyat dues vegades en, en tot l'any és el Màlaga, eh? l'únic de tots, de tots els equips de la primera divisió. I al Granada. I al Granada, és veritat, els dos. Uh -huh. Però els altres, eh, bueno, és que contra l'Sporting han perdut un, contra el Llevant han perdut un, contra el Rayo han empatat els dos, o sigui, és que, és que és al·lucinant, o sigui, és al·lucinant, i són els equips que van per darrere, o sigui, és que damunt d'això, l'únic en el que tenim el, el gol haver guanyat, com tu deies, és el Granada, els altres, eh, bueno, i el, i el, i el Llevant, no? Uh -huh. però, però és que la situació és, és terrible, terrible, i, i, i ningú sembla que li importe molt eh, el tema, no? Però, bueno, suposo, clar, pensem que, que el, el, el club és de és de Peter Lim i que Peter Lim ja s'apanyarà, però vale, és una empresa, però, però darrere n'hi ha sentiments i n'hi ha tota una història i n'hi ha molta gent que, que no dormirà aquesta nit perquè ho passarà malament després de del que ha passat avui i, i, i moltes més coses. O sigui, però bueno, ahí estem. Salva. No, jo respecte a l'IM i respecte al futur de, de Neville està clar, Manolo. Eh, va quedar-se i ja veurem que és el que ja veurem què és el que corre la pròxima eh, temporada, però és moment que algú, ho hem comentat abans, que algú ja eh, decidisca què fer amb el València per a la pròxima temporada i que comenci a treballar ja en el València. Però és la, que jo crec que és el València, saps? Que jo, jo, te, jo te veig que parles molt de la, de la pròxima campanya. Jo... És que ja que és el València. Demà, si vols, analitzem calendaris, Manolo, de, de tots els equips implicats en la lluita pel descens. Hi ha equips que tenen calendaris terribles que estan per, per baix del, uh mhm. -huh. del València jo crec que el València va guanyar algun partit, se salvarà amb més pena que, que glòria, però que no va, no, no va patir pel, pel desès de categoria, estic convençut, vamos. Paco i Salva, a hores d'ara, eh, tenint en compte com estan les coses, eh, tenint en compte com està la situació, tenint en compte el que n'hi ha eh, per davant i el que deixem per darrere, com dèiem, 14 punts de 48 possibles mirant la victòria avui del Celta en Mestalla, com s'ha produït i més coses. Estos bàsicament són els futbolistes en els que hi ha que confiar de ser final de temporada, perquè jo, per molt que avui hagi donat, donat una talla molt fluixa, perquè crec que Gary Neville ha assumit aquest equip. aquest grup ja era molt fluix i crec que Neville l'ha acabat de, de, de fer més fluix encara, però és que jo m'espere més d'estos, encara que, ho puga que puga semblar una realitat, que dels Barragán, Parejo, Alves, Negredo, ja no espera res d'ells. Fegulí, crec que ja no estan en València. Sí, jo estic d'acord. O sigui, jo, jo crec que, que en estos jugadors i probablement dels que ha jugat, dels que ha jugat avui algun sobra, no? Però, però en estos jugadors té, té que, té que cimentar-se. Probablement Santos està millor o està més implicat que Abdenur, això està claríssim, i, i bueno, hi falta Cherisev, hi falta Gallà, que ha sí, i que probablement igual no juga més perquè perquè l'ha tret abans d'hora, això que va dir el primer dia que no forçaria cap jugador perquè, perquè podia lesionar-se, pues, eh, cada setmana tenim un que el mm, força Correcte. i que que, perquè primer va ser Enzo Pérez, després Cherisev, després mm. Gallà, o sigui, és un darrere... Paco, ja veurem els que se putxen en la via de les Palmes. <clears throat> per això, per això. Se borraran molts, i, però bueno, jo crec que en estos jugadors, sincerament, o sigui, el, el, el dia de l'Atleti de Bilbao no és que feren el partit de la seva vida, però... No, no. Però, però va fer un partit molt, molt més potable, eh, bueno, el més potable en molta diferència de l'era Neville i, i sobretot li posaren... Bueno, mm. però te demostra que l'equip està baix mínims quan fent un gran partit no pots passar un 2 a 0 que te fan un gol faltant 15 minuts i que eres incapaç de fer el tercer. Sí, però també és una qüestió, jo crec que ahir, n'hi ha molt de, de falta de confiança, i això sí que és ah, veritat. Clar. contra l'Atleti de Bilbao tindrem cinc ocasions claríssimes, o sigui, però claríssimes. L'Atleti de Bilbao en la segona part xuta una vegada a porta, i és el gol. O sigui, eh, és un partit en el que la mala sort influeix, jo crec que moltíssim. També és cert que en el partit d'anada el València s'hi pot, se pot vindre perfectament en un 3 a 0 i, i ningú hauria de dir res, no? Mm. perquè el partit que va fer Ryan va ser magnífic. Però bueno, sobretot el, eh, a mi el que, me, el que em preocupa és que és un equip que ja ha passat en, en diversos partits de temporada que aguanta fins al minut 70-75 i a partir d'ahí es dilueix d'una manera increïble, al·lucinant, normalment provocat pels canvis que fa Gary Neville o, o els, eh, tot el que trastoca de l'equip, i, i suposa que també de la, per la condició física, no? I això sí que em preocupa, no? Perquè, perquè el, el, sempre, sempre deim que els equips que arriben millor al final de temporada són els que millor físicament arriben, no? Uh mhm. -huh. I això el veiem tots els dies en els partits com se resolguen molts en els últims minuts precisament per això. S'ha d'estar la base de jugadors que te tenen que traure el carro del fang? jo <clears throat> crec que sí, Manolo. Jo crec que a partir d'ara eh, Neville ha de tirar de futbolistes que ells crega que estan compromesos i prescindir de futbolistes que hi pense que no estan compromesos. A mi l'alineació la d'avui me sembla molt, molt significativa, ja, ja me va cridar alguna l'atenció l'alineació de l'altre dia davant l'Atlètic Club de, de Bilbao, hi ha futbolistes, i si te sembla, després de la pausa parlem obertament de, de futbolistes, però uh -huh. hi ha mhm. futbolistes que ja no estan implicats i que ja tenen el cap juny del València, un d'ells és Febulí, un, la, un dels altres és eh, Parejo, que també vol pegar a eh, a fugir. Situació pens, que contàvem ja el diumenge passat. Pensa el mateix de, de Diego Alves, futbolista que no assumís la, eh, la crítica, i com que no assumís la crítica pues, a les primeres de, de canvi pues, eh, opta per baixar-se del, del barco. Mm, és una impressió meva personal de lo que ha corregut amb Alves estos dies. Crec que s'ha baixat descaradament del, del, del barco i a partir d'ahir hi ha futbolistes mm, en els que confiar o no per a mi Rodrigo és un futbolista totalment decepcionant, amb totes les condicions per a ser un gran futbolista, però un futbolista que per a mi no aprofita el seu talent eh, natural i el València haurà de decidir si continua o no amb un futbolista tan, tan indolent i que no marca la diferència pese a la seva qualitat com, com Rodrigo uh mhm. -huh. i després que fer amb altres futbolistes com Piatti, com Barragán... A veure un, com t'hi ves això damunt. Un altre que, que, al que li pesen les crítiques i que quan el critiques eh, els partits baixa el seu rendiment, ara de repent ja ha desaparegut, també ha duint diferents molèsties eh, musculars, i com tu bé deies, mm, la Lliga para, quan torna la Lliga l'equip tornarà a treballar i hi haurà que fer una convocatòria per anar a la Unió Deportiva a les Palmes. Estaré molt pendent aquesta setmana perquè si Alves continua duint molèsties, si Parejo continua duint molèsties, si Barragán continua duint molèsties, si Fegulí, després de la pitada d'avui, que estic convençut que va a ocórrer, mm, a duir molèsties i tampoc està en la convocatòria, el tècnic ja no té que contar més en lo que, pues que resta no de temporada en estos. amb estos futbolistes. 12.35, vinga, una pausa per a la publi i tornem, vegim els vostres missatges i encara plantegem més eh, dubtes, com a la Folgado, al voltant del que estem vivint, de la temporada de aquelarre, de drama, de terror que estem vivint en el València de Futbol. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Power of love. Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. La teua falla es de categoría internacional o encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu teu equip, la teua ràdio. tuiteando, tuiteando, tuiteando, tuiteando. Yo tuiteo, tu tuiteas el Vinga, la gent diu... preguntem, penseu que amb Gary Neville corre el perill la permanència? La gent, eh, eh, no tots, però alguns missatges Fofidiu, pues como no espabiles y el próximo partido contra Las Palmas un rival directo, ¿quién lo diría? Mike Lewandowski. El problema es que con esto no es una empresa, es un club de fútbol. Mateo, solo el Levante, te hace con 14 puntos han logrado menos puntos que el Valencia, 15 desde que en uno dejó al equipo. Diu, si Lim gestiona todas sus empresas de la misma manera, no entiendo cómo tiene tanta fortuna, ¿no? Es que ahí, está el kit de la cuestión. Que les empreses, Lim les gestiona B y a pero Lim, exceptúan que me demuestre el contrario tot i la inversió feta de 200 quilos, això per a l'IM e és el seu joguet. I per això està com està la València. Ricardet diu, jo crec que ens quedarem en primera per patirem com sempre l'entrenador cap a Anglaterra i que s'emporti a uns quants jugadors. Agus VCF, des de luego que sí, Somos serios candidatos a descender. Mientras tanto, Gary Neville a estas horas estará durmiendo a perra suelta. <laughs> claro, lo que le importa o lo que le preocupa es el United, no el Valencia. Bueno, y el 60 millones de seguidores de la sección inglesa. Pablo Diu, no creo que la gente pase como decís. Lo que pienso es que la gente piensa que lo que dicen no va a afectar al propietario. Malfet igual. Ya que y manifestarse. Josea, Punt diu, el fútbol era divertir, y que Neville. Ara entre por y Asco. Fabián diu, si se queda Gary Neville, pues, estar, pues, eh, puedes estar seguro que estamos en segunda. Paco diu, per supost, que si és una realitat que jo crec que és cada vegada més possible, no li guanyem a ningú. Ani diu, tinc por de pensar-ho, però sí, Nevin ens acaba d'alfonar, però la culpa és de l'IM, que no s'entera. Sergio Iniesta, Perilla i Mod. Esta nit, si estan fins a les 12 de la nit, tampoc marquen. Patètic. Aitor Camona diu que sí que se perilla. Més, Eh, Francisco Javier Noguer, diu si no queda poco eh, para a posar remejo Semeil García diu si no sacamos 5 o 6 puntos de 24 además sería merecido lo mejor es que tenemos dos semanas de descanso es un suplicio un suplicio ver a Gary Neville en la banda Pedro Sismo 60 millones de seguidores y 2 millones estos cabrones nos ven peor que nos ven peor desde Madrid un poble de merda estamos en segunda Lolo Lovers quiere que ahora preocupa molt de la categoría, igual es pel pero ¿qué significaría significaría para Valencia? pues un drama José Adiu pensaban que en uno nos podía superar el nivel de caladura, pero este individuo lo supera de Yark. Dona verdadero fastic. Juan F. lamentablemente sí, y creo que Navy debería dimitir. Gary, go home. Miquel Chiribia diu tornar a escoltar a este tío Es un, sen, un castig molt Y Luis Ibáñez diu, con este pseudoentrenador a segunda, ahora viene un calendario complicado, todos son mejores que nosotros. No, es que ahora matéis vuelve se vuelve que que los ponen en Paco, Paco Gisbert. Manuel creo que diu, quina vergoña per a Blau i que Morientes avui a la llotja de Mestalla, una més d'aquest equip, i Quique Dot que diu que si té el que té que tenen els homes, que es comença la neteja i Puig els xiquets com Carlos Soler. Ara jo crec, i això que vaig a dir no és eh, popular, ara no és mouen dels xiquets, eh? Els xiquets no els pots fer-los aquesta putada. El momento de xiquets, Manolo, en el momento el Valencia obtenga la permanencia que que siga el a partir que tire de Zaibo, si confía en él que tire de Fran Villalba, que tire de Carlos Soler, mm, Rafa Mir, Toni Lato, Nacho Gil, que tire de esos futbolistas Claro que sí, Pero en el momento el Valencia estiga salvat. I estic molt d'acord en un tuit d'un oient, Manolo. Jo crec mm. que avui a Nebel seria escapat. Hem, hem posat el fragment abans, jo crec que ha menyspreat el València. Absolutament. Quan ha dit, ojo, que jo... me selecció eh? Anglesa, que sóc el segon. Allà són 60 i així són dos. hi ha 60 milions de persones darrere i així n'hi ha dos. Però bueno, va, vos faig el favor. Estic a gust, així, vos vaig a respectar al València. M'ha semblat molt desafortunada aquesta sí. reflexió de, de Neville en roda de premsa. Molt, molt desafortunada. desafortunada, no. Molt menys, preativa per al que és el València i el, i el valencianisme. Sí, sí, jo, eh, Paco... Eh, no sé què penses, per a mi el paripeste de que se quede hasta el dijous eh, jo tinc clar que és una clara maniobra de, pues, de, eh, de, de, de tirar fum, eh, bomba de fum, eh, el dijous se'n va tota Espanya de vacances i així no sonaran tant els pals que li peguen a l'entrenador quan se'n va a la terra. Completament d'acord. Bueno, a mi que jo, jo he sentit la, la roda de premsa, uh mhm. -huh. perquè he connectat amb vosaltres per internet, uh mhm. -huh. i, i m'ha semblat absolutament lamentable. O sigui, de veritat, eh? jo he tuitejat, només, només falta que diga que el perro se ha comido los apuntes, porque era tot una excusa. Llegit, llegit. <laughs> Una excusa, no, no, és que era una excusa darrere l'altra, una darrere l'altra, no? I dius, però bueno, i no assumeixes cap responsabilitat? O sigui, no assumeixes cap... El moment que ha dit que els canvis el feia perquè tenia que traure un esquerrà per un dretà, que més crec que tu ho has comentat, Manolo, mm -hmm. és que és absolutament al·lucinant. O sigui, dius, este tio no té ni puta idea, però ni puta idea. I perdó per dir idea, no mhm. puta. Mm -hmm. Però és que és absolutament increïble, no? I, i damunt del tio es fa el, el, el, el bo, no? de no, no, el, em quede fins al de xous perquè n'hi ha molt que treballar, i dius, però si és que és igual, si és que és igual, si és que probablement si te'n vas i treballen en Paco i estaran, treballaran molt millor que, que si estàs tu, i els emboliques més. I, a, a mi, de veritat, o sigui, jo, jo tenia cert respecte per Gary Neville. <laughs> Saps el que passa en això? Perdona, Paco. Sí. Eh, eh, que ara el que fas és quedar així mal i quedar allà mal. The Guardian, Gary Neville eh, pone el papel de Inglaterra en espera tras el último revés en el Valencia. Ara, t'aventen, así ella. Sí, sí, sí, sí. Es que y yo, es que es burro. <laughs> es que es muy burro. Es muy torpe. Pero es que no, no, que, no me Només torpe entrenando. <laughs> y, Correcte. Y y els, i fent els la disposición táctica y triando los jugadores. Es que es torpe negociando el, el doble treball que fa. Pero es que te digo una cosa, voy a decir, me quedo treballant. El futbolista es lliure, si lliure lliuren. lliuren divendres, dissabte y diumenge però és que demà també lliuren, vull dir, anul·la aquesta jornada festiva com va fer la setmana passada que no pots fer el treball de camp perquè estan sobrecarregats, etc. Bueno, pues tanca-lo si no los una lliçó. Eh, tàctica, vídeo, etc. Porta-te-los simplement, simplement a guardar les apariències a paterna, perquè ja descansen divendres, dissabte i diumenge. Dius que te quedes a treballar i mantens el dia festiu de demà dilluns. És que encara que siga per a guardar les apariències, i encara que demà no feren res a paterna, pórtatelos a Paterna, per a que la gent diga, bueno, per almenys no tenen festa, van, van a Paterna, van a treballar, no sé. És que demà, damunt, damunt de que tenen divendres, dissabte i diumenge, demà també tenen dia lliure. Ah, és que és increïble. Després, Paco, quan tira d'excuses i excusar-se en que no compta amb Barragán... I Aderlan Santos. O amb Aderlan Santos, o amb futbolistes que descaradament se li han tirat del barco en les últimes hores Buah, són excuses sí. molt lamentables, Paco, molt lamentables. No, no, no, és que és veritat. És que quan, quan ha dit la llista dius, bueno, veure, però de, de què parles? Ah, que estava parlant de Pelé, Maradona i Platini, sí, sí. semblava. Clar, clar, clar. clar és que és absolutament al·lucinant, no? Al·lucinant. Mm -hmm. Jo crec que, efectivament, ja ha... bueno, primer, perquè ha faltat a la paraula de dir... Bueno, ell va dir que el, el, quan el públic li diguera que se n'anés, se n'aniria. Uh -huh. Evidentment, avui ha passat de tot en això però a banda d'això, bueno, és que el, el, la falta de respecte de no, ells són 60 milions i vosaltres són dos, que és mentida, perquè no n'hi ha dos milions de seguidors del València, n'hi ha molts més. Eh, a mi em sembla absolutament al·lucinant, no? pues vés a Anglaterra i no passa res, eh? Però, Paco, el problema és quin és? Tenim, tenim raó? Que no agarra ningú a aquest tipus i diu, eh, com que vostè diu que ese sí som dos, que no som dos, i ells són 60, vostè qui s'ha cregut que és això? Vostè sap on està entrenant? Pero es que no hay ningún que fachaisó, Paco. Eh, supo, supose que no parles de la prensa, pero la prensa no es no es lo seu. no, no, no, no, no, la prensa está en mi y Y y algunos, algunos que por toda la vida llevan culs, nos en que somos el Roins? No, no, claro, claro, claro, pero bueno, eso es lo que pasa siempre. Eso es lo que pasa siempre, correcte. Pero te vas a decir una cosa, en el club, problemas problema del club, El problema és de club, d'estructura de club, de que ningú baixa i se vestidur demà i, en perdó, ja ho puc dir, se caga en la mare que els ha parit. Si el problema és ese, perquè tens un entrenador, una presidenta i un propietari que som del València a temps parcial, cap gran executiu que tinga l'opció de prendre decisions fortes o transcendentals en la València treballar tenemos total pelo al Valencia Ningún en el seu día a día de sol a sol, la seva prioritat és el Valencia Y ese es el problema. El único que está sin Suso. Pero si Suso no le dice a Neville zafar el vestidor... Pues no sé qué. Pero si pues- Suso, Pero si Suso volgué a cargarse a Neville Después del día del Barça Y sabe que no se pot carregar cargar Porque era monobol ¿Y por qué no se va, a Suso? Es que no ho sinceramente. perquè, per què no ah, vale, perquè eh, eh, eh, secretaris tècnics que han tragat amb entrenadors que no volen està el món ple. Val? El problema, el problema va ser, primer, que ningú entra en el vestidor perquè aquest senyor no vol, perquè això és un altre. I se complexe d'insolidaritat britànic... No, que no, tampoc caben, eh? De... <laughs> No caben ja més tècnics, Manolo. Correcte, no, no. vull no. esclavar Sí que caben, perquè després a Paco i Estalan se lleva de damunt. Però si l'ha portat ell. Eh? pues se le está llevando de damunt. Sí, avui, no estaba en la banqueta, no? O, o m'ha aparegut a mí en la tele. No, pero me está ya está en la Yocha, Pucha, Baixa... Ara ya el camp de llevant que faltaven llocs i no había havia llocs en la banqueta. El tío que teóricamente ha de explicar a un futbolista en 10 segundos lo que ha de fer quan baixi al terreny de joc, envía a la Yocha. Claro, o sigui, Angulo, que sap anglès magníficament... Fantàsticament. Per això ha la per l'Arsenal. Per per traduir, exactamente, cuando van a l'Arsenal i va dir, hostia, que raro, raro hablan aquí, no? Correcto. Este se queda en la banqueta y el altre que es el que sapa inglés, es el que se pucha la yocha. molve, eh? molve, claro. Correcto. A lo mejor es que desconfía lo del altre Y para y no, que ya parla el, Gary Neville, ¿no? Vale, perfecto. Eh, eh, lo que te dije yo, Paco, es... Eh, es un problema estructural de tal magnitud que el futbolista que a la fi és egoista per, per naturalea, diu, a veure, hem fet 14 punts de 48. Mos ha eliminat l'Atleti de Bilbao. Mos ha ficat 7 el Barça. Mos ha guanyat l'Sporting en casa. Mos ha guanyat seguits en casa Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao i avui Celta de Vigo. Eh, venim de fer el paperot en el camp del Levant I així no passa res. Així, ningú baixa, ningú mos apreta, ningú mos diu res... Pues clar, el futbolista fi diu, bueno, pues si es que manen, no se preocupen, me vaig a preocupar jo, que cobre. I si és el problema, però si el problema sí se... Si el problema és que això per al propietari, per a l'amor, és un joguet. Sí, sí, està claríssim. Jo no dic que el propietari tinga roïns intencions, que alguns diuen. I jo per dir això me digueren que jo, que jo, era de, jo, que jo estava entregat al poder. No, no, no. Escolta, això és molt més fàcil. Jo no crec que el propietari, un tio que s'ha gastat 200, no crec que tinga males intencions, tot el contrari. El que passa és que això ho té com un joguet, com un passatemps. Jeroglíficos de Ocón de Oro. Pues, aquells llibres, aquells llibretes que venien. Acaso cantic, eh, Folgado? Que viejuno eres. Sí. <laughs> Ocón de pues, Oro. Pues Ocón de Oro per a Peter Lim que l'altre dia, com dèiem abans, va visitar una estrella mediàtica televisiva com és César Millán... Terrible, això és terrible. Y en yo de donar-li una senyera, Terrible. un banderí, un xandall o una samarreta del València, li dono uns gallumbos de CR7. Recollons! Si tu no poses la teua marca en valua, què t'importa el que has comprat? si te sobra el diner, pues els diners, pues què més te dona, no? Pues és el que dius tu, és un juguet, una joguina i ja està. De tota manera, jo, jo, jo volia dir-te, jo lo veig per la tele tot, eh? Mm. -hmm. perquè la veritat, des, de que, des del dia del a 0 no l'he tornat a veure en el camp i... Quasi millor. I, i tornaré a anar el dia 15 d'abril que ve, a, ve aquí a Barcelona, mm -hmm. que mm-hmm. a veure el que mos cau en aquesta pluja. Eh, però jo he vist cara de 3-4 jugadors que, que, que me dona la impressió de que senten els colors. Alguns són d'aquí, tots sabem qui, de qui parlem, i algun altre que no és d'aquí, però que se li nota algo que està molt cabrejat per la situació i perquè eh, se, se senten impotents. I això es veu en la, en la mirada dels jugadors. N'hi ha d'altres que la veritat és que els veus i dius... Bueno, és que este ni senten ni pateixen. És, efectivament, eh? efectivament. Dels que han neixit, dels que han neixit l'altre dia, dels que algú que ha jugat avui, o sigui... Eh, però n'hi ha jugadors, i, i posaré dos exemples de, de gent que és de la casa i de tota la vida, que són Gallà i Alcácer, uh -huh. que els veus i els veus desesperats en el camp. Els veus desesperats perquè no saben què fer per alçar el València. Sincerament, jo, el partit que ha fet Alcácer avui, a mi mm. m'ha encantat. A mi també, Paco. Ha fet sí. un partit extraordinari. Sí. I lo, ha llevat, I lo ha llevat en el moment Estic en el qual era l'únic que podia... Els canvis d'avui tornen a ser terribles, demoledors. Vull dir, Neville desmunta el València amb els canvis. Sí, sí, I sí. té els sants collons de dir que ell no mira el rendiment en un canvi. Escolta, senyor entrenador. Bueno, senyor entrenador. Senyor comentarista. Senyor comentarista, vaig a vostè comentar. Però si és possible, al segon canal d'Albània. 12 i 51. Fem una pausa i tornem per a tancar. Vinga. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Hola, soy Boro Contreras y vos espere toches caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes. Durante una hora en junts els millors moments de la música contemporánea, les seues historias, anècdotes y els principales exits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea los domingos a las 10 y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 La Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12.53 passat, no sé jo si Anglaterra està classificada per als pròxims Jocs Olímpics aquest estiu. Per? De futbol. Ni idea. Eh, no, perquè eh, FIFA introduix una variació que és que introduix el quart canvi. Si li veig vostè tan èbil que en 3 se lia, en 4 no vull ni pensar-ho. <laughs> Bueno, bueno, es que perdería entonces los partidos, ¿eh? ¿Tú, <laughs> ¿Tú, te imagines? Si en tres cambios, si en tres cambios se lía, en cuatro, madre de Dios, Inglaterra Anglaterra chuga el divendres, ¿no? Uh mhm. -huh. eh, el partido, partido amistoso, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues ells, ells ho guanyaran perquè no estarà Neville <laughs> i el, i el següent, el que jugaran el dimarts, suposa, el perdran. Està claríssim. Està claríssim, no? Sí, home, eh, estarem pendents, eh? Sí, sí, home, clar. clar. Eh, avui els canvis eh, ha tornat a desfer de València. Sí. I abans, abans de parar els canvis, abans feia referència a Paco a la situació de, de Gallaga, ja estava avui tieso, de fet queda, es quedava fora de l'11 perquè Correcte. continua arrossegant, al igual que, que durant tota la temporada, pues, eh, molèsties musculars. Sí que era patit una, una punxada, un avís, no té res greu, però el futbolista s'ha assustat i ha demanat el canvi. Ha eixit Gallà, que estava tieso per entrar ja en la convocatòria, però ha entrat perquè no es borra, a diferència de lo que fan altres companys, i Gallà s'ha trencat. Demà hi haurà proves per a Gallà. No va a la sub-21. Gallà ja no va a la sub-21. Gallà s'ha trencat. Demà coneixerem l'abast de la lesió, però probablement estiga trencat. I Gallà, pues, davant la Unió Deportiva de Palma no estarà perquè avui un company ha patit un problema, s'ha assustat, ha demanat el canvi, i ser futbolista no té res, i Gallà s'ha trencat. Quan podia haver-li dit este matí, o ahir per matí a Neville, mister, no estoy, com han fet uns altres, i haver desaparegut de la convocatòria. Bueno, el que ha passat en Enzo Pérez, el mateix, no? Eh, que també està una, una, una baixa del llarga durada, no? Perquè ha aguantat partits, ha jugat Enzo partits. Enzo tenia que tornar per a la tornada contra el Bilbao i estem. No, no, Enzo està lesionat. De fet, Enzo no va en la selecció d'Argentina tampoc. Enzo està, està lesionat i, com deia Paco en la seva primera eh, intervenció, Neville, que va qüestionar moltíssim Nuno i que se li va omplir la boca acusant Nuno de forçar futbolistes, ell ha fet el mateix perquè la situació era crítica, i jo entenc que en una situació crítica vulgui forçar els teus millors futbolistes, però els has trencat igual que va fer Nuno. Però, I, i però no pots rajar de l'altre tècnic i després fer te el mateix. No, no, però, però és, no és, que és, és que és pitjor encara. És que, no si ara, és que si ara, per exemple, qualsevol d'estocats li digués al club jo me'n vaig amb la selecció, el club amb quina força moral li va dir tu te quedes així quan l'entrenador se pida? Què li va dir? Neville, en el billet en la mà? No, no, tu te quedes així a recuperar-te. Escolta, que m'ho dius tu que dus un billet en la mà? Sí, sí. Ah, a veure, tots hem anat al col·le, no? Correcte. Quan anàvem al col·le i el profe no estava perquè <laughs> perquè tenia... Algun, de repente no havia aparegut. Jaleo en classe. Què fèiem allà? escena del Kremlin en el cine. Pues ja està. Pues és el que <laughs> probablement passa esta setmana. Correcte. No està el profe. Jauja. Clar, què passa? Quin cas vas fer tu allí en el col·le? Ni un. Res? Ni un. Si ja no fas stand... Res, res, res. Perquè Neville ni està ni se li espera. No, ara, mira, Neville, Veieu, eh... Neville se'n va. Mm. Futbolistes internacionals se'n van. Pucharán nanos del filial para completar mm, el entrenamiento para que se pueda hacer un partidet. Paterna va a ser intrascendental, totalmente totalment sense sustancia esta semana. Mira, mano damunt manos tan y dimarts, dimecres i El Uru Gonzalo de los Santos. Qué pena ver al Valencia si equipo grande con una afición tremenda que lamentablemente por una gestión más marketing que deportiva está así. A eso el de los Santos. Eh, José Manuel Sempere, que la semana pasada... Pero pero bueno, que Sempere parle me parece perfecto. Pero la també hi ha futbolistas Gonzalo de los Santos, que va a aportar cero al Valencia Bueno, que... tú puedes de lo que aportes, Pues tendré el cariño en club. Me parece perfecto Y Sempere, empere, pero ya día duro, los mayores podemos entenderlo, pero ver un niño delante de mí llorar porque pierde su equipo duele más. Toca reflexión y reacción. Estamos activo en Twitter, Sempere, eh? Sí, pero Sempere, que hace día va a un tweet sí. eh, creo que extraordinario Sí que te veres eh, va a decir, están perdiendo los valores del club, está mm. siendo una falta de mm. respeto a la mm. afición y a la entidad, no se puede defender lo indefendible. Damunt, el tío, de lo educat que es, acaba de manar disculpas Yo quiero pedir disculpas por mis declaraciones, pero fue un momento de gran preocupación como se fue difuminando el equipo. Perdón, Yamunt. Oye, pues un tío Educat que sente el ferro, igual al gulito tocaré le Casti, que tal y cual, no el tío acaba de manar, perdón. cual yo creo que va a hacer una disección extraordinaria de lo que es la de la matéis. Així ve qualsevol pelagatos que no han entrenat a ningú, però que és el club del United, i diu, no, que me queden vosaltres, que són dos milions, i ells són 60. I a ells se'ls permet tots. I a uno de la casa se li apreta. Però si el problema és que és, és, estem en Ixe València, i per això hem arribat on estem arribant. Veieu alguna possibilitat, Paco, Salva... Salva pràcticament diu que no. Paco, veus alguna possibilitat de que Neville no acabe la temporada? No, jo cap, jo cap, sincerament. Tu penses jo que crec... l'acaba sí o sí, passa el que passa. Segur, segur, segur, segur. segur. Bueno, l'única possibilitat crec que podria ser que el València caiguera en, en puestos de descens. Però això igual no passa, o sigui, lo, lo terrible és que igual estem a dos punts, tres punts, tota, fins que acabi la temporada i estem patint fins al final. Però si caiguera en puestos de descens, igual ahí sí que se plantejaria perquè se, se, se faría una, una grosa, ¿eh? Una grosa. Y una cosa, Salva, eh, yo, no estoy de acuerdo en lo de Gonzalo de los Santos. Cero no, o sea, no va a aportar mol, pero Gonzalo de los Santos va a ser un del, de la segunda unidad del primer título de Benítez, ¿eh? Bueno, no sé lo sí, sí, sí, no, sí, sí Tenía mis no, te, que... no te intentes profundidad, que estés bien en el último minuto. Pero bueno, <laughs> vale, vale. poder ya de la semana, de la semana viene. Paquito, gracias. A vosaltres. I una abraçada ben forta. Juanjo, te veus demà. Eh, molt bé. Senyores, senyors, recordem, demà torna el Murciélago al seu horari habitual. A partir de les 3 més 4, a més, estarem allí amb Vicenç Sempere per a parlar de tot el que donat de si esta nova derrota del València. Nosaltres des de la ràdio tornem a partir de les 11 i mitja. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la Via Làctea.